watu wa mwanzo waliotangulia katika umma huu as-salafu salih nitasoma sehemu katika maneno yaliyopo kwenye kitabu تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم cha العلامة بدر الدين محمد بن إبراهيم بن جماعة الشافعي رحمه الله تعالى alipotaja nususi mbalimbali akielezea ilmu na utukufu wake katika ayat na hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam akafuatishia kutaja athari mbalimbali zilizopokewa kutoka kwa as-salaf min as-sahaba wat-tabi'in wa tabi'i at-tabi'in na huu ndio mwenendo wa ahlusunnati waljamaa huwa wanafuatishia ayat na ahadith na maneno ya as-salaf as-salih akazitaja athari nyingi tachagua baadhi yake sababu ni kalima fupi si maneno marefu katika yale aliyotaja katika athar alitaja maneno ya Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu قال رحمه الله وقال علي رضي الله عنه كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من لا يحسنه ويفرح إذا نسب إليه وكفى بالجهل ذما أن يتبرأ منه من هو فيه inatosheleza katika utukufu wa elimu kuidai hiyo elimu yule ambaye haijui unatosha kuwa ni utukufu wa ilmu kwamba ilmu ni kitu kitukufu sana kwa sababu hata asiyekuwa nacho huwa anakitaka na anadai anacho lau ingelikuwa si kitu kitukufu asingedai kwamba anacho na yeye hana inatosha hilo kuwa ilmu ni kitu kitukufu na akafurahia yule ambaye ananasibishwa nayo ilmu hata kama hana lakini akiambiwa tamba mtu amekuja hapa shekhe wetu atasimama hapa mbele azungumze hajui kitu lakini kule kuambiwa hivyo tu yeye huona raha ni alama kwamba kitu hiko ni kitu kitukufu wakafa biljahli dhamman na inatosheleza kwa ujinga kuwa ni kitu chenye kusemwa vibaya an yatabarra minhu man huwa fihi kwa sababu ya kukikataa yule ambaye anacho yani inatoshelezwa ujinga kuwa ni kitu kibaya na chenye kusemwa vibaya kwa sababu yule aliyemjinga pia huwa hataki kuambiwa hivyo sasa kama kitu kizuri mbona ukiambiwa unacho na kweli na, na kweli uko hivyo hutaki kwa nini sababu ni kitu kibaya kicha cha kuchukiwa sasa maneno haya ni ishara ya kwamba ilmu ni jambo tukufu wanalipenda wale ambao wanayo na wanaipenda wanalipenda jambo hilo pia hata wale wasiokuwa nayo pia kwa sababu ya ule uzuri wake na ule utukufu wake na fadhila yake na ujinga ni kitu kibaya hawakipendi hata wale wajinga pia huwa hawataki ule ujinga kunasibishwa nao kwamba mwajinga huwa hawakubali na mwajinga kweli kwa sababu ujinga ni kitu kibaya mtu anaona kwa nini aitwe mjinga lakini ni mjinga yani mfano mtu mtu hawezi kuendesha gari yani hajui yeye sio alafu ukaambia ah we si dereva bwana hujui kuendesha gari apigana kwa nini sasa na hajui kweli bila shaka aona yani umemdhalilisha kwa nini mbele za watu umwambie hajui kuendesha gari lakini hata akipewa hapo mbele za watu hawezi kuendesha pia sasa ilmu ilivyo ujinga ulivyo ni kitu kibaya kiasi ambacho yule mjinga mwenyewe pia huwa hataki kuambiwa mjinga sasa wewe ikutoshe kwamba jifunze ilmu sababu ni kitu kinachopendwa na pia ukimbie ujinga kwa sababu ni kitu ambacho kinachukiza haya ni maneno ya Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu kadhalika akataja maneno ya Abu Muslim al-Khawlani rahimahullahu ta'ala katika yale aliyoyataja ni maneno ya Abu Muslim الخولاني رحمة الله تعالى عليه akielezea nafasi ya maulamaa katika ardhi hii anasema abu muslim al-khawlani rahmatullahi alayhi al-ulama fi al-ard مثل النجوم في السماء إذا بدت للناس اهتدوا بها وإذا خفيت عليهم تحيروا مع علماء واتني علم أموني العاملون بالعلم واتو أموني وان علم نا وانا يفني كازي علم وانا يتمكيه ni mithlu nujumi fi samaa ni mfano wa nyota mbinguni maulama katika ardhi ni mfano wa nyota mbinguni ehe kwenye nini akasema idha badat zikidhihiri nyota idha badat linnas zinapodhihiri zile nyota kwa watu ihtadau biha wanaongoka kupitia zile nyota kwa sababu ya zile nyota zinawaonyesha watu wanatumia pia katika safari nyota fulani itawaongoza katika mwendo wa kupita kufika sehemu fulani nyota hii ni upande huu ndo, ndo, ndo kwetu kutuliko huku tumpotea ni zile nyota sababu katika faida ya nyota ni hiyo wanatumia watu Allah subhanahu wa ta'ala ka katika surati an-nahl amelitaja jambo hilo la kuwa nyota ni katika ni katika vitu ambavyo vinatumika kuwaongoza watu katika safari zao baharini humo Allah Ta'ala akasema wa alamat na alama nyingine pia zipo wa binnajmi hum yahtadun na kwa nyota wao yahtadun wanaongoza wanajiongoza kwa nyota ameziweka Allah subhanahu wa ta'ala wanazitumia watu wanajiongoza kwa zile nyota kwa hiyo kuna nyingine ni alama na kuna nyingine hutumika katika kuwaongoza watu kwa hiyo kama ilivyokuwa nyota kazi yake ni hiyo mbinguni na maulamaa pia katika ardhi hii ndiyo mahali pakikosa wasomi ahli sunna maulamaa wa sunna watopokuingiza waweza ukawakuta watu udhu wanaotia wameharibu swala wameharibu katika saumu pameharibika katika talaka pameharibika katika nikaha pame kila mahali pa ibada pameingia matatizo kwa sababu hayuko nyota zimezima kama vile baharini utagonga mwamba utakwenda huku utakuta kwa sababu huna nyota unaoiangalia ukajua mkwetu wapi huku tumepotea ndio mfano aliopiga Abu Muslim Al-Khawlani rahimahullah kwa maulama wa idha khafiyat alaihim tahayaru na zinapozima zile nyota kwa wale watu tahayaru wanapotea wanadangana hawajui wanakwenda wapi kadhalika watu wanapokosa e, wasomi wa ilmu ndio utakuta watu wamekaa mahali kuna mtu anamdhania kwamba msomi mwanachuoni unamuuliza na wajibu hawajui alafu baadaye ikapita miaka akaja mtu mwenye ilmu ya sunna wakamuuliza akawaambia ah, jambo hilo liko kadha wa kadha na ushahidi wake ni huu sema ah kwa maana yule mzee siku zote atudanganya hutokea hivyo hutokea hivyo kuna kisa nataka kitaje lakini ngoja nikicheleweshe uone watu ujinga namna ulivyo lakini angalieni mfano wa mtu aliyeua watu mia hadithi katika Rasulina iko watu yule bwana aliua watu 99 tu wala mia hawakufika kwanza yule wa mia chuoni wake alienda kumuuliza yule bana ikawa ile fatwa ya ujinga imemfanya atimie wa mia moja auawe ule ujinga ule umemfanya huyu azidishe nambari ya kuua na yeye pia mkuu ameuawa angalia ujinga ulivyo yule haikumfaa kitu kwenye kupunguza madhambi katika tauba wala huyu haikumbakisha kwenye kuishi lakini alipoenda kumuuliza mwana wa chuoni ndio angalia mfano hiyo nyota inavyoongoza alipoenda kumuuliza mwana wa chuoni ana ilmu watumia kuna mtu ameua watumia alitoba huyu lakini akirudi kwa Mola wake mia hivi akamwambia nani anayezuia toba baina yake na, na, na Allah isipokuwa atoke katika huo mji ambao yuko sababu aende katika mahali ajitenge bila shaka mtu ame, anafanyia hapo na watu wake kampani yake ile na yale mazingira ayahame katika tauba angalia huyo alinusudika kabaki hai na yule pia alivyokwenda wala huo mji hakufika amekaribia tu akafa bali riwaya nyingine ya kwamba Allah alileta wahi ardhi akaipa akaipa wahi kwamba izidi kule alikotembea aonekana ametembea sana na pale palipobaki kwenda nini padogo tu si kwamba amekwenda lakini amenuia ile tauba na ile fatwa aliyoipata kwa msomi akachukuliwa na malaika wa peponi angalia mfano wa yule mtu wa kwanza fatwa na huyu ule ni ujinga hii ni ilmu kwa hiyo kuwa na maulamaa katika huu ulimwengu arrabaniyun ni fadhila kubwa na miji yote yenye maulama yenye ilmu angalia utulivu wake angalia watu wake walivyo ule werevu na misukosuko inaletwa na wajinga hata kama utaona mtu ana mathil ilmu vile alivyokaa kama vile mtu wa ilmu ilmu akizungumza lakini ujinga utadhihiri kwenye ule kwa sababu hautojificha maneno yake na vile vitendo vyake tayib kadhalika akataja maneno ya Sufyan ibn Uyayna rahimahullahu ta'ala anasema lam yu'ta ahadun fi dunya shay'an afdala min an-nubuwah wama ba'da an-nubuwati shay'un afdala min al-ilm wal-fiqh akasema kwamba Sufyan ibn Uyayna anasema لم يعطى أحد في الدنيا شيئا أفضل من العلم من النبوة hajapewa mtu yoyote yule duniani kitu chochote kilichokuwa bora kina fadhila kubwa kuliko utume al-anbiya wao ndio watu bora katika katika ardhi hii halafu akataja daraja inayokuja baada ya utume daraja inayofuatia baada ya utume wama ba'da an nubuwwati shay'un afdala min al-ilmi wal-fiqh na hakuna baada ya utume kitu chochote kilichokuwa bora na kina fadhila kuliko ilmu na fiqh na ndio ile hadithi ya Abu Darda ambayo wameitaja wanawachuoni katika alkutubu al-arba'a ila an-nasa'i al-ulama warathatul anbiya maulama ni warithi wa mitume kwa hiyo manabii daraja ya pili ni wale waliorithi kutoka kwa manabii ndo maana ya maneno haya yaliyotaja Sufyan bin Uyayna rahimahullahu ta'ala hayo pia ni katika athari iliyotaja kuhusiana na fadhila ya ilmu na wale wenye kuibeba ile ilmu wakaitumikia na kuifanyia kazi ile ilmu kadhalika akataja maneno ya alimamu Shafi'i rahimahullah in lam yakun alfuqaha'u al'amiluna awliya'a lil awliya'a lillah falaysa lillahi waliyun hayo maneno ya alimamu ash-Shafi'i rahimahullah ta'ala maana watu udai udai wali wako wengi mawalii alimamu shafii rahimahullah ta'ala eh, ala maneno yasema ikiwa wanawachuoni wenye ilmu na fiqhi wenye kuifanyia kazi ile ilmu si vipenzi vya Allah basi Allah hana am, a, hana kipenzi katika hii ardhi ikiwa wao si wapenzi wa Allah na hapa anakusudia wilaya khasa التي تقتضي النصرة والتأييد والعناية واللطف سئل ولاية عامة سبويب ولاية خاصة wilaya kuna ile ama ambayo hata kama mtu si mwanachuoni anaweza kuwa nayo Allahu waliyul ladhina amanu aliamini ni wali wa Allah subhanahu wa ta'ala lakini wilaya ya pili ni ile hadhu daraja ile ya mtu aliyokuwa nayo ambayo maulamaa wanayo daraja hiyo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na ndio maana maneno ya ibn Umar radhiallahu anhuma akasema majlisu fiqhin majlisi ya ilmu fiqhi mtu akajifunza dini khairun min ibadati 60 sanatan kuliko ibada ya miaka 60 jifunze ilmu dhibiti ilmu ni kitu bora katika huu ulimwengu na mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala كذلك يلي من يا أبو ذر نبو هريرة أبو عاند من ينو مختمشية سس كتك من ينوتاج كتك آثار كختمشية نمن ينوهايا يا أبو ذر نا يا أبو هريرة رضي الله عنهما قال ومسما باب من العلم نتعلمه أحب إلينا من ألف ركعة تطوعا mlango mmoja wa ilmu ambao tutajifunza unapendeza zaidi kwetu sisi babu mlango mmoja tu min ilmi ambao unataalamuhu tunajifunza sisi ahabu ilaina unapendeza zaidi kwetu sisi min alfi rak'atin tatawwa kuliko raka elfu moja za sunna za kujitolea mtu ukawa unaswali raka mbili ukaswali mbili ukaswali mbili zikafika elfu mlango mmoja wa ilmu na sisi hili ndio jambo letu kubwa wengi vijana hapa wapo lakini wazee wazazi wa, wa vijana tuone utukufu wa jambo hili tusichukulie kwamba kama vile ni jambo la mtu ambaye tayari ushampeleka kusoma sehemu mbalimbali amekuwa mtukutu mara alimbia kichwa mwalimu mara alimbia ngumi mwanafunzi mwenzie mara ameiba kalamu za watu ukaona ah hem twende msikitini basi tena yani kama vile umu hajapigwa rukia arudi sasa awe na adabu ah, ah tunataka watu wakisawasawa tia nia hiyo kwa mwanao wataka awe dai awe shekhe eh si jambo dogo na msichukulie kwamba jambo sahali kwa nini hamtaki kwa mashekhe nyinyi wazazi haya watoto wenu hamtaki wasome wa mashekhe nyinyi wenyewe ushekhe hamutaki mbona wale mashekhe mwanyenyekea mwanyenyekea kwa lipi wale mashehe pia warongo wengine pia wakanyenyekewa haya je wewe kumwandaa mtu mkweli abebe ile ilmu ya mtume sallallahu alaihi wasallama azungumze kwa ulimi wa wahi ayat za Allah ahadith ahami hii dini na wewe uende kwa Allah subhanahu wa ta'ala umwache kijana wa namna hiyo katika sadaka jaria mtu tazoacha au waladin salihin yad'u lah au mtoto mwema ambaye atakuwa anamwombea dua na yale anayofanya pia sehemu ya dua kwamba ile sababu wewe ndio ulikuwa umemshika mkono ukampeleka madrasa ya kisunna akasoma ile sunna ile pia ni dua ile dawa atakuwa anafanya swala anazoswali zile akapatia maneno ndio sema anapatia ni sehemu ya dua pia kwa kweli kwa hiyo hiyo ndio kalima yangu nimeona nitumie fursa hii kuwakumbusha ndugu zangu kadhalika kuikumbusha nafsi yangu katika swala hili tusilichukuleni swali swala kama vile e, kwa muda fulani ah, mimi mpeleka tu nimetaka akijua tu ile juzu amma ile wajua nataka nimpe pikipiki endeshe lakini sasa bora ajue ile juzu amma hata swala zake tu asiharibu mpe pikipiki anaenda madrasa anarudi unatizo gani sasa nyinyi mwataka vipi mimi ushangaa mwatakaiweje ni uko mbele ya safari sisi tuwe vipi yani hii sunna na hii ilmu na hii salafia tunazungumza huko mbele tunakwenda miaka mbele iwe vipi badala ya kuwa sisi tubadilike baada ya khairi imekuja sasa tuipokee na sisi tuwafikishie watu wengine kwamba kuna khairi fulani huku tusirudi nyuma katika hili wala tusione kwamba watoto tuwapotezea muda eh watoto kadha mtoto mdogo umemtisha mambo mengi eh, hiyo elimu hiyo mwisho watu wao machizi ah jamani hawakuchizika wale wanaosoma dunia eh ambayo elimu za urongo ziko tele mwajaza kwenye mitihani huko kwamba binadamu wa kwanza alikuwa nyani sio nani babu yako nyani na pia hauwi chizi manake hiyo pia kumtukana baba yako wazazi wako tuambie vipi walikuwa nyani kama sikuwa kuwatukana na mkuwa machizi itakuwa elimu unayosema binadamu wa kwanza Adam ya kweli alafu wachizi hada badarueshi manake wao ile sio ilmu ule ni ugonjwa kweli lakini ilmu mtu awachizi kwa ilmu siku kulijua kwa tujitahidini katika hili na nasaha zinatolewa na mashekhe na maustadhi mbalimbali lakini na mimi nitoe mchango wangu katika hili na kuikumbusha nafsi yangu pia kwamba ni baki katika hili na si tuona fakhri mtu mmoja namsimulia ninamwambia sifahamu mimi yaani ukitembea leo katika hii dawa ya alisunna kutembea kwa jamaa zako kila mji nchi nzima tutembea mfano Tanzania nchi nzima utapata ndugu zako kufikia naambia sijui kitu gani kingine nikifanye nipate watu kama hawa ambao marafiki zako lillahi kabisa mahali waenda kama hivi mfano haya hapa wetu mimi jambo ningekuja na jambo gani nyinyi mkakaa mkamkaa mkaonisikiliza kama hivi ningekuwa nani uraisi sipati wala uwaziri wala ubunge sijui wala nani wala chifu pia hamunitaki na siwezi pia lingine lipi ambalo ningekuja hapa ningezungumza funyi mkae utulivu na akili zenu kama hivi kama si jambo la dini sasa kwa nini nilione dogo mimi silijui lingine watu wenye nidhamu zao na heshima mtu akakaa na kuheshimu watu wengine umeweza kuzungumza nao kwa sababu ya kuona ile jambo la dini ndio umewapata kuzungumza nao si hivyo usingefika mtu kuzungumza naye kuonyesha kwamba ni jambo tukufu tunataka sisi tumuombe Allah atubakishe na tuwe wa kweli katika hili نسأل الله يجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون الأحسان وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين